А є в світі щось зовсім їм невідоме. Воно поки що недоступне навіть фантазії. І його немає зовсім. Якби вони його знайшли, то й утвердилися б над світом, вміли перекроювати його. Але світ пульсує, палає, сміється з них, спалює їх і народжує знову в своєму черві. Він помилявся, як і інші. Всі помиляються. Він вірив Ірині, вірив у кохання, а його немає. Воно є, але воно завжди ілюзія. Якщо не власна, то чиясь. Ірина. Хто б міг подумати? І як він поїде сам? Для кого робитиме? для кого будуватиме. Не можна жити для чогось взагалі, це знав напевно. Так само й будувати. Для всіх це ні для кого. Важко робити добро одній людині, але й гарно. Найперше для себе. Своєрідний егоїзм потрібний і корисний. А творити для всіх все тільки для себе. Тоді ми не бачимо краси, не бачимо душі. В інституті всі здивуються, мабуть, уже знають. Правда приходить в останню чергу до того, до кого б мала прийти найперше. Навіть сьогодні Клава натякала йому на власну провину мабуть, могла б щось зробити, якось розбити кохання Ірини Ірші. Чомусь більше не міг називати його Сергієм. І в чому ж він помилився сам? Хіба в цьому помиляються? Чому ж такий нещасливий? І вдома, і на роботі? Не гріб під себе не чіплявся в чужі горлянки, а тільки так треба жити, видирати з чужих зубів, з чужої печінки, хапати все, що попадає під руку, гроші, меблі, смачну їжу, смачних жінок. Вони тільки на це й годяться. Якби отоді на першому засіданні зайняв бодай нейтральну позицію щодо ірші, його б уже не було в Києві але він не міг її зайняти нейтральну позицію. Всі ці думки хаосом крутилися в його голові. Водночас він розбирав папери, рвав і викидав непотрібні, деякі відкладав у папку для свого наступника. Зібралося чимало книжок, дарованих і куплених, не знав, що робити з ними. Папери перебирав, бо переконував себе, що то необхідно, найнеобхідніше в цей час. А свідомість йому підказувала, що й вони не потрібні, і не потрібне все. Не потрібне, бо, бо Ірина не поїде з ним. Коли ж у них все почалося? Несусвітенний дурень сам водив до себе іршу землячок. Землячки вони найскритніші. Ще Шевченко писав про них. Міг же знищити його, просто віддати на поталу вечіркам. І вони б рознесли б по шматках, рознесли б талановитого молодого архітектора, до дідька всіх архітекторів є тільки друзі, родичі, є сам, а ще є коханці. Коханці? Тут, мабуть, не те. Він її кохає так же стражденно, як і вона його, і все одно, що мені до того? Кілька разів дзвонив телефон. Він не піднімав трубки а потім телефон замовк.